Ich halte ihn nicht für zutreffend. <clears throat> Ich habe in allen wichtigen Fällen vorher mich der Zustimmung versichert. Konrad Adenauer nació en 1876 y murió en 1967. Canciller alemán, nació en Colonia, ciudad de la que fue alcalde. De esmerada formación académica, Adenauer fue también un católico ferviente. Sufrió persecución por los nazis, restituido a la alcaldía de Colonia por los ingleses en 1945 año en que se fundó la Unión Demócrata Cristiana, formada mayormente por católicos y protestantes de ideología social cristiana. Fue luego elegido como el primer canciller o jefe de gobierno de la nueva República Federal Alemana en el año 1949. A Konrad Adenauer se le considera como el padre de la nueva Alemania Occidental y también de la idea de formar el mercado común europeo o la Unión Europea. Konrad Adenauer gobernó Alemania hasta 1963.